إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الملبس العبودية كتابنا شارح نوخ مرضى مدريك عبد العزيز ابن عبد الله الراجحين شارحي له شيخ الإسلام كتن درسته بيان etmişti ki bütün din ibadete dahildir. Ve bütün din ibadətdən kənar çıxmaz. Şeyh, Şeyhülislam Qaddesallahu ruhə. Davam edərək deyir, فَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أن جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأعربي وسأله عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال فما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره قال فما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ثم قال في آخر الحديث هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم فجعل هذا كله من الدين شيخ الإسلام بيرورشي səhih hədisdə gəlmişdir ki, Cəbrail Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına, huzuruna, çöl ərəbinin biçimində, surətində gəldiyi zaman Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən İslam haqqında soruşur və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm İslamı, İslama tərif verərək buyurur ki, İslam Allahdan başqa ibadətə haqqı olan ilahın olmadığına, həmçinin Muhammedin Allahın elçisi olduğuna şahidlik etməyindir, namaz qılmağındır, zəkat verməyində, oruç tutmağında həmçinin Allahın evinə güc yetirərsənsə hədd etməkdir. İslamın tərifini verir. Sonra imanın tərifini verərək buyurur ki, təbii ki, Cəbrail ondan soruşduqdan sonra ki, iman nədir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, iman Allaha, onun mələklərinə, kitablarına və peyğəmbərlərinə, həmçinin ölümdən sonra dirilişə, həmçinin qədərin xeyri və şərinə iman gətirməkdir. Sonra mələk ondan ihsan barədə soruşur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Əl-ihsanu Allah subhanahu və teala'ya onu görürmüş kimi ibadət etməyindir. Əgər sən onu görməzsənsə, bil ki, Allah subhanahu və teala səni görür. Daha sonra həccin davamın qeyd edib və axırda buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabələrinə buyurur ki, bu Cəbrail idi. O sizə dininizi öyrətmək üçün gəlmişdi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm burada göründüyü kimi bütün bu şeyləri dinin bütün bu şeyləri, bütün bu ibadətləri dinə daxil etmişdir və demişdir, fəcəalə hədə kulləhu minəddin. Bütün bu şeyləri dindən etmişdir. Və şəhdi bu deməli demişdir. Və qavluhu və qəd səbət həkəzə fi hədə hədisi azim. Hədisi Cibril əlləzi rəvahu Umar ibn Xattab radiyallahu anh. Eynəmə cəə Cibrilu وسأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتعلم الدين ويستفيد Və deyir, deməli, şəxsi buyurur ki, bu əzəmətli hədisdə, deməli, bu əzəmətli hədisdə, Ömər ibn Xattabın rəvayət etdiyi bu hədisdə, Cəbrail Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəlir və insanlar öyrənib fayda götürsünlər deyə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə bu sualları verir. Yəni ki, sualları verməkdə məqsəd o idi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ətrafında olan insanların öyrənib bundan fayda götürmələri. Fəsəələ anil İslam, sümmə səələ anil iman, sümmə səələ anil ihsan və Cəbrəl ilk öncə İslam haqqında, sonra iman haqqında, sonra isə ihsan haqqında soruşur. فَذَكَرَ لَهُ أَنَّ الْإِسْلَامَ مَبْنِيٌ عَلَى خَمْسَةِ أَرْكَانِ Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qeyd edir ki, İslam 5 ərkandan, 5 dayaqdan ibarətdir. وَهِيَ الشَّهَادَةُ لِلَّهِ بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَلِنَبِيِّهِ بِالْرِسَالَةِ İlk olaraq beş ərkandan birincisi Allah subhanahu və teala təkliyinə şahidlik etmək və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Peyğəmbərliyinə, onun risalətinə. Sünnə salə, sünnə zəkə, sünnə sav, sünnə həc və sonra deyir, ə, e, namaz, zəkat, oruc və həc, digər dörd dayaqlar. Sünnə səələhu anil iman, daha sonra ondan iman haqqında soruşur. Tərbəyyənə ləhu ənəl imanə ləhu ərkanun sittə. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bəyan edir ki, imanın ərkənları, dayaqları 6-dır. İslamın dayaqları 5-dir. İmanın dayaqları isə 6-dır. Ən tu'minə billahi və mələikətihi və kutubihi və rusulihi və yevmil əxir və tu'minə bil qadri xeyrihi və şərrihi. Bunlar dayaqlar Allaha, mələklərinə, kitablarına, peyğəmbərlərinə, axirət gününə, həmsinin qədərin xeyrinə və şərinə iman gətirməkdir. 6. Sümmə səələhu anil ihsən. Daha sonra onun, ondan ehsan hakkında soruşur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki En te'budallah keenneke terah fe in lem tekun terahu fe innehu yarak. Allah subhanehu ve teala onu sanki onu görürmüş kimi ibadet edersen. Sen onu görmesen de Allah subhanehu ve teala seni görür. Sümme te'elehu anissa'a. Daha sonra melek Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə qiyamətin qopacağı vaxt haqqında soruşur. Sünnəsə əlhu an əmaratiha. Daha sonra onun əlamətləri haqqında soruşur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ve o cevap olarak diyor ki ثُمَّ سَأَلَ النَّبِيَّ sallallahu aleyhi ve sellem اَنَّاسِ قَالْ تَدْرُونَ men hâze ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanlardan soruşur ki bilir, bildiniz ki, bil, e, bunun kim olduğunu bildiniz mi? Kalu Allah ve Resuluhu a'lem. Sahabeler dediler ki Allah ve Resul daha yaxşı bilir. Kal Âze Cibrilu etâkum yuallimukum dinakum. Bu Cebrail idi. O size dininizi öğretmek için gelmişti. Yusemmi hâze din. Ve burada dikkati çekir, şeyh deyir ki, burada Pey Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sadaladıkları şeyleri din adlandırır. İslam'ı, imanı ihsani. Deyir ki bunu din adlandırır. El-İslam vel-iman vel-ihsan kulluhu din. Bütün bu üç şey, İslam, iman ve ihsan hamısı dindir. Ve yekunu dinu selâsu meratib. Bununla da aydın olur ki din üç mertebeden ibarettir. El-İslam vel-iman vel-ihsan. İslam, iman ve ihsan. ولهذا قال أتاكم يعلمكم دينكم وفي لفظ أمر دينكم فجعل هذا كله من الدين Bu səbəbdən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, buyurmuşdur ki, o sizə dininizi öyrətmək üçün gəlib. Başqa bir ləfsdə deyir ki, dininizin işlərini sizə öyrətməyə gəlib və bunun bütün bu şeyləri dindən etmişdir. Daha sonra müəllif buyurur, وَالدِّينُ يَتَضَمَّنُ مَعْنَى الْخُضُوعِ وَالذُّلْ Və burada Şeyhülislam rahmetullahi aleyhi mühüm bir məsələ barədə danışır. Əməllərin nə vaxt ibadətə çevrilməsi haqqında. Hər hansı bir əməl, insan hər hansı bir əməl etdikdə, onun edəcəyi əməl nə vaxt ibadətə çevrilir. Və burada buyurur, وَالدِّينُ يَتَضَمَّنُ مَعْنَى الْخُضُوعِ وَالذُّلْ Din boyun əymə və alçalma mənasını özündə şamil edir. Yuqalu dintuhu fədən Ey əzləltuhu fədəl. Din tuhu fədən, din o sözdən götürülüb, yəni alçaqdın və o alçaldı. Din o sözden götürülür. Ve yukalu Allah ve yedinu lillah. Ey ya'budullaha ve yuti'u. İnsan mesela şimdi dikteki Arap dilinde Allah. Yani Allah Subhanahu ve teala ibadet edir ve onu itaat edir. Ve bu din sözü bundan götürülmüştür. Ve yahda'u leh. Ve onu boyun eğir. Fedinullahi ibadetuhu ve ta'atuhu vel hudu'u leh. Allah'ın dini ona ibadet etmek, ona itaat göstermek ve Allah Subhanahu ve teala boyun eğmekdir. وَالْعِبَادَةُ أَصْلُ مَعْنَاهَا əz-zullu eydan. Həmçinindir, ibadətin əsli mənası, ibadət kəlməsinin əsli mənası əz-zul, alçalma deməkdir. Yuqalu tariqun muəbbəd. Məsələn, deyirlər ki, abadlaşdırılmış yol, salınmış yol. İzə kənə muzəllələn qad vatiəthul əqdəm. Sanki deyir, insanların ayaq altında qalan və insanların ayaqladığı bir yola deyirlər ki, tariqun muəbbəd. Bizdə də deyirlər, abadlaşdırılmış yol, salınmış yol, insanların ayağının ayaq altında qalan yol. لكن العبادة المأمورة بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب. Lakin Allah subhanahu ve teala şeriatın vacip buyurduğu, emrettiği ibadet, zelillik ve sevgi manasını şamil edir her ikisini. فَهِيَ تَتَضَمَّنُ غَايَةَ الظُّلِّ لِلّٰهِ تَعَالَى بِغَايَةِ الْمَحَبَّةِ لَهِ Ve o deyir, ibadet, Allah subhanə və tealənin önündə son dərəcə zəlilliyi, zəlilliyi alçalmanı həmçinin son dərəcə Allahı sevməyi şamil edir. İbadət odur. Və qavluhu əd-dinu yətədammən. Şəhti buyurur ki, Həkəzə dinu yətədammən mənəl xudu əvəzul. Şəhti buyurur ki, beləliklə də məlum olur ki, din boyun əymə və alçalmanı özündə şamil edir. Bu mənaları özündə şamil edir. Fəl-mütədəyyinu lillahi huvəl-xadi'u lillahi əz-zəlilullah. Və deyir, mütədəyyin Allaha məsəl üçün bizdə deyilən sözdə dindar. Mutədəyyin, dindar. Belə bir şəxs kimə deyilir? Allah subhanahu və teala'ya boyun əyən və onun və Allah subhanahu və teala önündə alçalan şəxsə mutədəyyin deyilir. Və qayrul mustakbir. Həmçinin Allah subhanahu və teala'ya təkəbbürlük göstərməyən şəxs. فالمتدين لله هو الخاضع لله الذليل له وغير المستكبر العابد له المطيع لله كالجمل المذلل Mutədəyyin, Allah subhanahu və teala dininə bağlanan şəxs, Allahı boyun əyən, ona zəlil olan onun qarşısında, Allah subhanə, Allah subhanə və teala təkəbbüzü göstərməyən, ona ibadət edən, Allah subhanə və teala itayət edən və sanki bir, deməli, sahibinə tabi olan, zəlil olan dəvəyə bənziyir o. Kəlcəməlil müzəllil və minhu qalə tariqun muəbbəd və bu abadlaşdırılmış yol, yaxud salınmış yol sözdən götürülmüşdür. Ey müzəllil və tuətkul əqdəm insanların ayaq altında qalan yol. Fəl-əbdu muəbbədun lilləh, muzəlləlun, xadiun, leysə müstəkbirə. Qul, Allah subhanahu və teala qulu. Allah qarşısında alçalan, zəlil olan və ona təkəbbürlü göstərməyərək ona boyun əyən şey, şəxsə deyilir. Bəl huvə munqadun yuəddi fəraidallahi və yəntəhi an məharimilləh. Həmin şəxs Allah subhanahu və teala fərzlərini yerinə yetirib ona tabi olur və Allahın haramlarından çəkinir, kənar durur. Və yəstəqimu alə dinilləh Allah subhanahu wa ta'ala'nın dini üzərində doğru dürüst olub. Və yaqifu ində hududillah. Allah subhanahu wa ta'ala'nın qoyduğu sərhədləri aşmır. Onun qarşısında durur. Həkəzəl abdu. Yəni Allahın qulu belə olur. Və lihəzə fə innəd dinə yətəbəmməni mənəl xudu'i və zul. Buradan məlum olur ki, din boyun əyilmə və zəlillik mənasını ifadə edir, şamil edir. Qalə dintuhu fədən, ey dintuhu fəzəl. Burada misalı gətirir. Dintuhu, yəni onu mən alçaltdım və o alçaldı. Fədinullahi ibadətuhu və ta'atuhu vəl xudu'u ləh. Və Allahın dini ona ibadət etmək, ona itaət göstərmək və ona boyun əyməkdir. Və qavluhu vəl ibadətu asl. Şəhsi buyurur ki, burada Həkezəl ibadətu asl mə'nəhə əzzul. İbadətin əsli mənası alçalma deməkdir. Və minhu yuqalu fil lüğəti əl-ərabiyyə tariqun muəbbəd. Həmçinin deyir, ərəb dilində deyilir ki, tariqun muəbbəd ya abadlaşdırılmış yol insanların ayağı, yani ayakladığı yola deyir. İza kana muzallalen vata'atul aqdam ve yuqalu cemelun zalulun ay munqat. Hemsinin mesela için deyilir ki cemelun zalul alçalmış yani sahibine tabi olan, sahibine tabi olan. Ve ibadetul ma'muru biha tetadammam tetadammanu ma'na zull ve ma'na ve ma'na hub. Şeriatın buyurduğu ibadet ise alçalma ve sevgi mənasını birlikte şamil edir. يعني أن يعني أن الإنسان يؤدي العبادة وهو خاضع لله محب, محب له. Bunun mənası insan ibadəti yerinə yetirdikdə Allahın önündə boyun əyməli və onu sevməlidir. Və onun əməli məhz bu zaman ibadətə çevrilir. İnsan Allah subhanahu wa ta'ala ibadət etdikdə onun qarşısında boyun əyməlidir və Allah subhanahu wa ta'ala sevməlidir. Xaifun racin, həkəzə təkunul ibadə. Həmçinin o insan Allahdan qorxmalı, Allahın rəhmətinə ümid bəsləməlidir. Və ibadət məhz belə cür olur. Ya'budullaha bil hubbi və bil xawfi və bil raca və zul. İnsan Allah subhanahu wa ta'ala ibadət etdikdə Allahdan, Allahı sevərək, Allahdan qorxaraq, Allaha ümid bəsləyərək və onun önündə alçalaraq ibadət etməlidir. Fəl ibadətu tetadammanu ghayata zulli lillahi və ghayata al-mahabbati lillah. İbadət Allah subhanahu wa teala'ya son derece zelilliği ve son derece sevgini şamil eder. Ve hubbu kema كَمَا ve hubbu kema سَيَقُولُ الْمُؤَلِّفِ مَرَاتِبُ مُتَعَدِّدًا Müellif irəldə deyəcək, buyuracaq ki, qeyd edecek ki, ibadet birçok mertebelerden ibarettir. ibarətdir. Sevgi birçok mertebelerden ibarettir. Minha Minhə ve minha minhə ve minha sadaba ve minha sadabə kema minhə l Onlardan biri təyəmmümdür, sevgi. Onlardan biri əlaqədir, onlardan biri həmçinin as-sadabədir və əl-qaram. Yəni ki, bu sevginin növlərini burada qeyd edir. E, müəllif burada buyuracaq, irəlidə bu deməli sevginin növlərin. Müəllif buyurur, فَإِنَّ آخِرَ مَرَاتِبِ الْحُبِّ هُوَ التَّيَمُّمْ وَأَوَّلُهُ الْعَلَاقَةِ Müəllif buyurur ki, sevginin ən son mərtəbəsi ət-tətəyyumdur. İlk mərtəbəsi isə əl-əlaqədir. Bitəalluqil qalbi bil mahbub. Nəyə görə ilk mərtəbədir? Ən aşağı mərtəbə deyirlər. Çünki deyir, bitəalluqil qalbi bil mahbub. Yəni ki, sevilənlə, qəlbin sevilənə bağlı olması səbəbilə. Sonra sadabə linsibabil qalbi ileyh. Daha sonra sadabə gəlir. Sadabə də nədir? Deyir, qəlbin bir şeyə meyl etməsi səbəbilə. Qəlbin bir şeyə meyl etməsi səbəbilə. ثم ثم el-garam ve huvel hubbul mulazimu lil kalb. Daha sonra garam sevgisi gəlir. Bu isə sanki qəlbə, qəlbdən ayrılmaz olan bir sevgidir. Thumma el-işqu daha sonra eşq gəlir və axiruha tətəyyum. Sevginin ən deməli yüksək səviyyəsi, ən uca məqamı deyir ki, və axiruha sonuncu isə ət-tətəyyumdur. Yuqalu teymullah. Teymullah ey abdullah. Tətəyyum o sözdən götürülmüşdür. Yəni ki, Abdullah Allahın qulu. Fəl-mutayyəm el-muabbət min mahbubihi. Mutayyəm öz sevilənin önündə alçalmış bir şey, məsələn, şəxsə deyirlər. Və mən xada'a li insanin ma'a buğdihi lehu la yakunu abidan leh. Əgər bir insan digərinə boyun əyərsə, lakin bununla bərabər onu nifrət bəsləyərsə, ona ibadət etmiş sayılmaz İbadət deyildi ki, Şeyxülislam burada buyurur ki, ibadət dedikdə insanın Allah subhanahu wa ta'ala boyun əyməsi və sevməsi lazımdır. Hər ikisi olmalıdır. Əgər ikisindən biri olmazsa, edəcəyi əməl ibadət sayılmayacaq. Və burada deyir ki, əgər bir insan digərinə nifrət bəsləyərək ona boyun əyərsə, onu ibadət etmiş sayılmayacaq. Bu ibadət deyil. وَلَوْ أَحَبَّ شَيْئًا وَلَمْ يَخْضَعْ لَهُ لَمْ يَكُنْ عَابِدًا لَهُ Həmçinin əgər insan bir şey sevərsə, lakin ona boyun əyməzsə, ona ibadət etmiş sayılmayacaq. Kəmə qad yuhibbur rəculu vələdəhu və sadiqə. Məsəl üçün, deyir ki, bir insan öz evladını yaxud dostunu sevir. Və lihədə lə yəkfi əhəduhuma fi ibadətilləhi tealə. Lakin onlardan birinin ibadət, ibadətin hasil olması üçün nədir? Onlardan birinin olması kifayət etmir. Hər ikisi olmalıdır. Çünki insan məsəl üçün öz evladını sevir. Məgər insan bununla ibadət etmiş sayılır, həmin o evladına, yaxud da ki, öz dostunu sevir. Onu ibadət etmiş sayılır? Yox. İbadət etmək üçün deyirsən ki, əgər insan Allah subhanətə alə ibadət etdikdə onun önündə boyun əyir, dəlil olur və onu sevir. Əgər məsəl üçün bir insan Allahdan qeyrisinə boyun əyərsə, yaxud həmçinin bununla bərabər onu sevərsə, artıq onu ibadət etmiş oldu və bu da nədir? Şirkdir. Bu ikisinin olması deməli, labiddir. İbadətin hadisə olması üçün. بل يحب أن يكون لله بل يحب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء بل يجب أن يكون الله أحب, أحب إلى الله من كل شيء وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء demə Allah subhanahu wa taala qul Allah'ı deməli hər bir şeydən daha çox sevməlidir. Həmçinin Allah subhanahu wa taala onun üçün hər bir şeydən əzəmətli olmalıdır. بل لا يستحق المحبة والخضوع التامة إلا الله اشتلك دير كامل سيزي و بوين ايماني يالنز الله سبحانه وتعالى يعني حق اسمشتر وكل ما أحب لغير الله فمحبته فاسدة الله تعالى غير سيبلا هر بر شيء سا همين sevgi دير yararsızdır fasistir وما وما عظم وما عظم بغير بغير امر الله فتعظيمه باطل الله تعالى غير تعظيم olan her bir hər bir şeyin də təzim edilməsi batildir.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 Deyir ki, əgər sizin evladlarınız, atalarınız, evladlarınız, qardaşlarınız, zövcələriniz, həmçinin qohum-əqrəbəniz, mal-dövlətiniz, xərclədiyiniz, həmçinin ə, deməli, etdiyiniz ticarət, yaşadığınız evlər və məsəkin tərbavunəhə və razı qaldığınız evlər sizin üçün Allah və onun rəsulundan, həmçinin Allah yolunda cihaddan daha sevimlidirsə, fətərabdasu, belə olan halda Allahın əzabını gözləyin. Hətta yəti Allah hətta yəti Allah bi əmri. Yəni gözləyin, hətta Allah subhanahu və təala öz əmri ilə gəlməyincə. Fə cinsul məhəbbəti təkunu lillahi və li rasulih. Və burada Şeyhülislam deyir ki, sevginin deyir, cinsin növü deyir, Allaha və Rasuluna olur. Kəttaati, misal üçün, misal gətirir ki, itayət kimi. Fə innə taati lillahi və li rasulihi və l-irda lillahi və li rasulih. Çünki deyir, itayət və itayət Allaha və Rasuluna olur. Həmçinin insan yalnız Allaha və Rasuluna razı salmağa çalışmalıdır. Vallahu və rasuluhu əhaqqu ən yurdu. Sizin Allah və Rasulunu razı salmanız daha doğrudur, daha layiq. Vəl ita'u lillahi və lirasulih. Həmçinin insan bir şey verdikdə Allah və Rasulü üçün deyir ki, Allahın və Rasulun onlara verdiyi onlar üçün daha xeyirlidir. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ Ayədə deyir ki, kaş ki onlar Allahın və Rasulunun onlara verdiyinə razı qalardılar. Və şəhsi burada buyurur ki, Və qavluhu fə innə əxirə məratib və burada sevginin mərtəbələrini sayır. Fəl-məhəbbətu məratibu mütəəddidə. mərtəbə bir çox mərtəbələrdən, ə, e, demək, sevgi bir çox mərtəbələrdən ibarətdir. Və axir və axirul məratib kəma zəkərə müəllif ət-təseyyum. Mərtəbələrin ən sonuncusu müəllifin buyurduğu kimi ət-təseyyumdur. Və əvvəl min ratibil məhəbbətil əlaqə. Mərtəbələrin ilki isə əlaqədir, əl-əlaqə. Və summiyyət əlaqətən li təalluqil qalbi bil məhbub. Onun əlaqə adlandırılmasına səbəb isə qəlbin sevilənə bağlı olmasıdır yətəalləqu bihi və yəmilu ileyh. İnsanın qəlbi deyir, ona bağlanır və onu meyl edir. Sümmə yəlihi mərtəbətu sadəbə. Daha sonra sadəbə sevgisi gəlir. Təbii ki, bu adlar hamısı ərəb dilindədir. Və summiyə sadəbətən liənnəl qəlbə yansabbu ileyh. Onun sadəb adlan adlanmasının səbəb isə qəlbin ona qarışmasıdır. Sanki qəlb sevilənə qarışır, qaçışmasıdır. Summəl qaramu min maratibül məhəbbə və huvəl hubbul müləzimu lil insan. Daha sonra qaram sevgisi gəlir, mərtəb, sevginin mərtəbələrindən biridir. Onun bu cür adlanmasına səbəb isə onu, həmin o sevginin insanda sanki bir ayrılmaz bir vəsfə çevrilməsidir. Və minhu qavluhu tealə fi cəhənnəm Allah subhanət hələ Quran-ı kərimdə cəhənnəm haqqında buyurur İnnə əzəbəhə kənə qaramə Cəhənnəmin əzabı deyir, onlardan ayrılmaz olacaq. Onlar daim o əzabın içində olacaqlar. Yəni müləzimən. Summəl işq Daha sonra sevginin mərtəbələrindən biri də ki, eşqdir. Və hu marat və hu min maratibil mahabbə. Və hada la yusaf la yusafullahu bi. Lakin Allah Subhanahu taala bu sevgi ilə vəsf olunmaz. Çünki insan deyə bilməz ki, mən Allaha aşiqəm. Eşq yəni ki, kişi ilə qadın arasında olan bir sevgi deyilir. Və axiru hattayyum. Sevginin ən sonuncu mərtəbəsi isə tatayyumdur. Qala taymullahi, məsələn bu sözdən götürür. Taymullah ey abdullahi. Allahın quluna məsələn Teymullah deyilir. Fəl-mutayyəm el-muabbadu li mahbubih. Mutayyəm, yəni ki, bu tətəyyüm sözündən götürülən bu söz. Sanki deyir, öz sevdiyinin qarşısında zəlil olan, alçalan bir şey deyilir deməli. Ona görə Teymullah edildikdə, yəni ki, Allahın qulu olaraq vəsf olunur. Biri var, məsəl üçün, öz sevdiyinə qəlbi ilə bağlı olan, yaxud da ki, ona meyil edən. Bu isə deyir, bu sevgi yalnız Allaha yönəlməlidir. Çünki bu, el-muteyyəm el-muabbedun məhbubi. Öz sevilənin qarşısında zəlil olan alçalana deyilir bu. Və bəyyin el-müəllifu rahiməhullahu ənəl ibadətə la buddə fiyhə minəl xudu'i və zulli vəl məhəbbə. Müəllif buyurur ki, ibadətin hasıl olması üçün mütləq boyun əymənə zəlil olma və sevginin olması labiddir. Bu üçünün biri, e, üçünün olması labiddir. Boyun əymə, zəlil olma və məhəbbət, sevgi. فالإنسان في عبادته يخضع لله مع حبه له وإzlalihi və ta'zimih. İnsan Allah Subhanahu taala ibadət etdikdə Allahın qarşısında da boyun əyir, onu sevir, yəni Allah Subhanahu sevərək ona boyun əyir və Allahın qarşısında zəlil olaraq onu təzim edir. Lakin law ahabba şəxsən minəl məxluqin fa in xada'a lahu və ahabbahu sarat hadhihi ibadə. Sonra misal çəkir ki, əgər bir insan məxluqlardan kimisə, kiməsə boyun əyərsə və onu sevərsə, artıq onun edəcəyi, edəcəyi bu şeyə ibadətə çevriləcəyi. Əgər bir, bir insan digərinə, hər hansı bir məxluqa boyun əyərsə və onu sevərsə, bu ibadətə çevriləcək. Əmmə, əmmə izə xada'a li insani və ləm yuhibbəhu fələ təkunu ibadə. Ancaq əgər birinə boyun əyərsə, lakin onu sevməzsə, bu ibadət olmayacaq. Əv əhəbbə insan, əv əhəbbə insanə və ləm yaxda'a ləh, fələ təkunu ibadət. Yaxud bir insana boyun əymezsə, lakin onu sevərsə, yenə də ibadət olmayacaq. Çünki ibadət, ibadətin hası olması üçün bunların hamısının olması labiddir. Kəmə yuhibbul insanu vələdəhu və sadiqəhu və zəvcətəh. Lakin la yaxda ləhumə. Lakin la yaxda ləhum. لا بد من اجتماع الأمرين فلو أحب شخصا ولم يخضع له لم يكن عابدا له. Dedi ki bu deməli arada çəkilən şeylərin bir arada gəlməsi mütləq də vacibdir. Əgər insan birini sevərsə, lakin ona bir boyun əyməzsə, təbii ki, ona ibadət etmiş sayılmayacaq. Kəmə yuhibbul insanu vələdahu və sadiqahu və zəvcətə. Lakin la yaxda ləhum. Misal üçün, bir insan öz evladını, dostunu və zövcəsini sevir, lakin onlara boyun əymir. Və lə yəzillu ləhum. Həmçə onların qarşısında alçalmır. Və izə xada li insanin və ləm yuhibbə və ləm yuhibbə kəmə yaxda l-insan li sultan əv mu'tədin qahir. Məsəl üçün, bir insan digərinə itaət edir, e, digərinin önündə boyun əyir, lakin onu sevmir. Misal olaraq, bir zalim, deməli, hökümdarın qarşısında, yaxud da bir təcavüzkar hökümdarın qarşısında. فَإِنَّهُ يَخْدَعُ لَهُ وَلَكِنْ لَا يُحِبُّهُ بَلْ يُبْغِضُهُ فَلَا يَكُونَ عِبَادَةً İnsan məsəl üçün ona boyun əyir, həmin hökümdara. Lakin onu sevmir. Üstəlik ona nifrət bəsləyir. Bu deyir, ibadət olmur artıq. فَلَا بُدَّ مِنْ اجْتِمَاعِ الْأَمْرَيْنِ خضوع خضوع وذلك مع محبة وإجلال في في عبادة الله. Deyir ki, bu ikisinin hasil olması deyir, labiddir. deməli, boyun əymə həmçinin sevginin olması. Allah subhanahu teala ibadət etdikdə bunların hasil olması labüddür. Əmmə izən farada əhaduhuma fələ yəkun ibadətən. Ancaq onlardan deməli, biri gələrsə, digər olmazsa, bu ibadət artıq ibadət sayılmış olmayacaq. Və kullu mə uhibbə li qeyrilləhi təkunu məhəbbətuhu fəsidə. Və Allahdan qeyri sevilən hər bir şey, həmin o sevgi yaramaz sevgidir. Və kullu muazzamin bi qeyri əmrilləhi fətəzimuhu batil. Və Allahın əmrinin, Allahın iş, deməli, buyruğundan savayı təzim olunan hər bir şeyin təzimi batildir. Qalət Teala fi surəti Təvbə Burada ə, e, Tövbə surəsindəki həmin o ayəni ə, e, deməli, gətirir. Deyə əgər sizin atalarınız evlatlarınız, qardaşlarınız, zövcələriniz Allah və Rəsuluna daha sevimlidirsə, və sonra açıqlama gətirir ki, هذا فيه الوعيد الشديد على من قدم شيئا من هذه الأصناف الثمانية على محبة الله ورسوله. Burada Allaha və Rasula və peyğəmbərinə olan sevgiyə, sevginin önünə çəkilən bu bu 4 8 sinif şeylərin deməli 8 sinif şeyləri Allaha və Rasuluna olan sevgiyə sevgiyə ön, deməli, sevgisinə önə çəkilən şeylərə dair şiddətli bir təhdid gəlmişdir. Və lihəzə qal fətərabbasu həttə yətiyəllahu bi əmrih. Səbəbdən demək Allah Subhanahu taala buyurmuşdur ki, fətərabbasu Yəni Allah Subhanahu taala'nın sizə dair hökmünü çıxaracağını gözləyin. Fəcinsul muhabbati takunu lillahi və lirrasul. Allahu taala və rasul yuhab. Deyir ki, sevginin növü cinsi Allah və Allaha və rasuluna məxsusdur. Çünki Allah və rasul sevilməlidir. وَالطَّاعَةُ كَذَٰلِكَ تَكُونُ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ Həmçinin itaət Allaha və Rasuluna edilməlidir. وَالْاِرْضَاءُ يَكُونُ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ Həmçinin insan birini razı salmaq istədikdə ilk öncə Allah və Rasulunu razı salmalıdır. وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ Allah və Rasulü razı salınmağa daha layiqdirlər. وَالْاِيْتَاءُ يَكُونُ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ Həmçinin Allah subhanahu wa ta'ala həmçinin Peyğəmbərin verdiyi onlar üçün daha xeyirlidir. Burada bu ayağını getirir. أما العبادة والتوكل والخوف فهذا لا يكون إلا لله كما يعبد الرسول. O ki qaldı ibadətə, təvəkkül, qorxu və s. Bunlar hamısı yalnız Allaha məxsusdur. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu işlərdə Allaha şərik deyil. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ibadət olunmaz. Bəl ibadətu xafsatun lillah. İbadət xüsusi olaraq Allaha aiddir. Və təvəkkülü xassun billahi subhanahu və teala. Təvəkkül xüsusi olaraq Allaha məxsusdur. Vəl-həsbu xasun billahi. Həmçinin yetərlik, kifayətlik Allaha məxsusdur. Və-duau xasun billah. Həmçinin dua Allaha xasdır. Və-nəzru xasun billah. Və-zəbhu və həkəzə. Həmçinin nəzr və qurban, hamısı bunlar Allaha aid olan ibadətlərdir. Bütün bu şeylər yalnız Allaha yönəlməlidir. فالعبادة بأنواعها خاصة بالله ولا يعبد الرسول لكن الطاعة تكون لله وللرسول والمحبة تكون لله وللرسول والإرضاء يكون لله وللرسول وهكذا. Deyir bütün növləri ilə olan ibadət xüsusi olaraq Allaha aiddir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ibadət olunmaz. Ancaq itayət, həmçinin sevgi və razı salınma bu həm Allaha, həm də Rasuluna aiddir. Yəni insan itaət etdikdə Allaha və Rasuluna itaət etməlidir. sevəndə Allahı və Rasulunu sevməlidir. Razı salmaq istədikdə Allahı və Rasulunu razı salmalıyıq. Ancaq ibadətə gəldikdə isə bu xüsusi olaraq Allaha aid olan, Allahın haqqıdır. O Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə yönəldilməz. Və əmməl ibadə müəllif buyurur ki, və əmməl ibadə və mə yünəsibuhə minət təvəkkül vəl xovt və nəhvi zəlik fələ təkunu illə lilləhi vəhdə. <clears throat> Qaldırır ki, ibadətə və ona münasib olan şeylərə, təvəkkül, qorxu və digər şeylərə bunlar sırf olarak Allah'a aittir. Allah subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim buyurur. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ, إلا الله وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ Bu ayede buyurur ki Allah subhanahu teala buyurur ki Ey kitap ehli gelin bizimle sizin aranızda eyni olan bir kelimeye Və bu kəlmə nədir? Allahdan başqa heç kəsə ibadət etməyək və ona heç bir şeyə şərik qoşmayaq və bir-birimizi Allahdan savayı rəblər seçməyək. Əgər onlar üst sevilsələr, onlara deyin ki, şahidlik olun ki, biz müsəlmanlardanıq. Həmçinin və qalə təalə və ləv ənəhum radu mə ətəhumullah və rəsuluhu və qalu həsbunallah seyutinallahu min fadlihi və rəsuluhu inna ilallahi rəqibun. Digər ayədə buyurur ki, əgər onlar Allahın və Rəsulunun verdiyindən razı qalsaydılar və desəydilər ki, həsbunallah, Allah subhanə və teala bizə kifayət edər, Allah bizə öz fəzilətindən, lütfündən verəcək, həmçinin Peyğəmbəri və biz Allah subhanə və tealanı istəyirik. Fəl-itəu lillahi və lirrasul kəqavlihi və mə ətəkumur rasulu fəxuzuhu və mə nəhəkum anhu fəntəhu. Deməli, əta da həmçinin Allaha və Rasuluna məxsusdur. Allah subhanə buyurur ki, Peyğəmbər sizə nə verirsə, onu götürün, nəyi qadağan edirsə, ondan əl çəkin. وأما الحسب وهو الكافي فهو, الله فهو لله وحده أما الحسب وهو الكافي فهو الله وحده كفاية edecekse tek olan Allah'tır.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 Və qalə Teala, Yə eyyuhən nəbiyyü həsbukallahu və mən ittəbəəkə minəl müminin. Digər ayədə Allah s.ə.v. buyurur ki, ey Peyğəmbər, Allah sənə və sənə tabi olan müminlərə kifayət edər. Həsbuka və həsbu mən ittəbəəkə minəl müminin. Yəni, sənə və sənə tabi olanlara, tabi olan müminlərə kifayət edər. Və mən zannə ənəl mə'nə həsbuka Allahu vəl müminunə mə'əh təqəd qalata qaltan şədid, fəhişən. Bəzi insanlar bu ayəni düzgün anlamayıblar. Fikirləşiblər ki, burada ayədə ayənin mənası, yəni ki, Allah və möminlər sənə kifayət edər. Ki, bunu bir belə anlayan çox deyir, böyük yanlışlığa düşmüşdür. Kəmə qad bəsatnahu fi qeyri hədəl mavdiya. Buna dair deyir, biz digər bir yerdə geniş şəkildə danışmışıq. Və qalə Teala, Əleyhisəllahu bikafin abdə. Digər ayədə Allah Subhanahu buyurur ki, məgər Allah öz quluna kifayət etməz. Şəhətçi deməli buyurur, və qavluhul əl-ibadə və mə yunasibuhə. هذا فيه بيان الحقوق الخاصة بالله والحقوق المشتركة بين Allah ve beynel Rasul. Və burada deyir, Allaha xas olan hüquqlardan, həmçinin Allahla onun peyğəmbəri arasında müştərək olan hüquqlardan söhbət gedir. Fəl hüququl xassatu billahi hiyəl ibadə. Allaha xas olan hüquqlarda hüquqlar yaxud da ki, haqq ibadətdir. Fələ yüşərikuhu fiyhə əhədun bi cəmiyə ənvaihə. Bütün növləri ilə heç kəs ona bu işdə şərik ola bilməz. Minəz-zəbhi və-nəzri və-salati və-zəkati və-sami və-həcc. Misal üçün qurban kəsmə, nəzr, namaz, zekat, oruç ve hac. Bütün bu nevler fecemiyu enva'il ibadet kulluha khassatun billah. Bütün ibadetin növləri xüsusi olaraq Allaha aiddir. Vel hasb vel kifaye tekunu billah. Həmçinin kifayətli Allah Allaha məxsusdur həmçinin. Fələ təqulu yəkfin Allah və yəkfin Rasul. Yəni sən deyə bilməzsən dedikdə məsəl üçün Allah və Rasulü bizə kifayət edər. Və əmməl hasbu və huvel kafi fəhuvə Allah vəhdə. Çünki kifayət edəcək Allah tək olan Allahdır. Əleyhissallahu bikafin abdə. Məgər Allah öz quluna kifayət etmirmi? Hasbunallahu və ni'mal vəkil. Digər ayədə buyurur ki, Allah bizə kifayət edər, o necə də gözəl havadardır. Fələ təqulu hasbiyallahu və rasul, li'annə hədə haqqun xassun billah. Sən məsəl üçün mənə Allah və Rasulu kifayət edər deyə bilməzsən. Çünki bu xas olaraq Allaha aid olan bir hüquqdur. Əl-həsb vəl-ibadə bi cəmiyyə ənvaiha والتوكل والخوف والرجاء كل هذا من حق الله. Kifayetlik, sonra ibadetin bütün növləri, təvəkkül, qorxu və ümid, bütün bunlar Allah Subhanahu taalanın haqqıdır. Və hunaka huququn müştərəkə beyn Allah və beyn Rasul. Həmçinin orada Allah və Rasul arasında olan müştərək haqqlar var. مثل المحبة مثل sevgi. فهذه تكون لله وللرسول. İnsan hem Allah'ı hem Resulünü sevmelidir. والطاعة تكون لله وللرسول Həmçinin itayət Allaha və Rasuluna olmalıdır. Vəl irda'u yakunu lillahi və lirrasul. Həmçinin razı salma Allahı, insan Allahı və peyğəmbərini razı salmalıdır. Vəl ita'u yakunu lillahi və lirrasul. Həmçinin əfa etmə Allaha və Rasuluna aiddir. Vəlau annahum radu ma atahumullah və rasuluh. Kəş ki onlar Allahın və Rasulunun onlara verdiyinə razı qalardılar. Fələ yaxritul insan, fələ yaxritul insanu beynə huquqillahi'l xassati bihi və beynəl hüquqil müştərəkə beynə Allahi və Rəsul insan xas Allaha aid olan haq, haqlarla Allah və Rasul arasında müştərək olan haqları qarışdırmamalıdır. Və hunəkə hüququn xassatun bir Rasul həmçinin Peyğəmbər sallallahu xas olan hüquqlar var. Və hiyə təvqir və təzim və iclal və təziz. Bunlar məsəl üçün Peyğəmbərə ehtiram göstərmək, onun təzim edilməsi, ona sayğı göstərilməsi və ona yardım göstərilməsi. Kəmə qal Allahu Teala fi surətil Fəth إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله və rasulihi və tu'azziruhu və tuqfiruh. Allah Subhanahu Fəth surəsində buyurur ki: "Biz səni bir şahid olaraq müjdələyən və qorxudan olaraq göndərdik. Litu'minu billahi və rasulih. Sizin Allaha və Rasulə iman gətirməyiniz, həmçinin peyğəmbərə sayğı və ehtiram göstərməyiniz üçün. Tu'azziruhu və tuqfiruh. Tu'azziruhu və tuqfiruhu hadilir rasul. Yəni ki, bu vəsflər peyğəmbərə aiddir. Ehtiram və sayğı göstərilməsi. Və təzir və təvqir ət-təqdir və iclal. Yəni, Allahın Peyğəmbər sözün qədri qiymətini bilməyiniz və ona ehtiram göstərməyinizdir. Sümmə qal və tüsəbbihuhu bukratan və asila. Daha sonra ayənin davamında buyurur ki, onu gecə və gündüz zikr edəsiniz deyə. Bu isə Hədə xasun billah. Bu isə Allaha xas olan bir vəsfdir. التسبيح والتكبير والتهليل هذا حق الله لأنها عبادة. Təsbih, təkbir və təhlil gətirmək Bu sırf Allahın haqqıdır. Çünki bu ibadətdir. Fələ tüsəbbihur rasulə və lə tuhəllilur rasul və lə tükəbbirur rasul. Sən məsəl üçün Peyğəmbəri təsbih edəməzsən, həmçinin onu təhlil yaxud təkbir edə bilməzsən. Bəli, hədə xasun billəh. Bu, xüsusi olaraq Allahın haqqıdır. Və hunəkə hüququn müştərəkə beynəllahi və beynəl-rasul. Həmçinin orada Allah və onun Peyğəmbəri arasında müştərək hüquqlar var. Və minhə bu hüquqlardan المحبة والطاعة والإيتاء والإرضاء سيرجي إطاءات أطاء إسماء حمد الرعز صلماء ولهذا قال الله وسبب ذا الله سبحانه وتعالى بويرور يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أي في فيغنبار الله سنا وسنا طالب الله من نريش فاية دار أي حسبك الله وحسب من اتبعك ومن, ومن اتبعك sənə və sənə tabi olanlara Allah kifayət edər. Əmmə mən zannə həsbukəllahu və minəl müminin fə innə həzə xataun fəhiş. Lakin Allahın və möminlərin sənə kifayət edəcəyini düşünən insanlar təbii ki, böyük yanlışlığa düşmüşlər. Ey, mən zannə əl-mə'nə ənnə Allah və mümininə yəhsəbunək ya Rasulallah. Heç bəzilər başa düşmüşlər ki, burada yəni məna Allah və möminlər sənə kifayət edər ey Allahın peyğəmbəri. Fəqad əxtə xataən fəhişən. Bu çox böyük yanlışlığa düşmüşdür bu, bu şeyi fikirləşən insan. Fəl-həsbu xasun billah. Yəni, kifayət etmə xas olaraq Allaha aiddir. Həsbukallahu və mən ittəbəəkə minəl müminin. Allah sənə və sənə tabi olan müminlərə kifayət edir. Yəni, yəkfikə Yəkfik Allah və yəkfi ətbəəkə minəl müminin. Yəni, Allah subhanə və teala sənə və sənə tabi olan müminlərə kifayət edər. Və leysəl mə'nə ənnə Allahə vəl müminə yəkfunəkə ya Muhammed. Kəmə zannahu ba'duhum. Bəzilərin düşündüyü kimi ayənin mənası bu deyil. Yəni ki, ey Muhammed, Allah və möminlər sənə kifayət edər. Və qad nəbbəhə alə zəlikəl müəllif rahiməhullah və müəllif deyir, bunu diqqət çəkərək buyurmuşdur, bu ayəni gətirmişdi. Yə eyyuhən nəbiyyü həsbukallahu və mən ittəbəəkə minəl müminin. Ey Peyğəmbər, Allah sənə və sənə tabi olan möminlərə kifayət edər. Yəni, həsbukallah və həsbu mənəhul kifayə. Həsbuka və həsbu ətbəikə. Yəni, burada Allah s.ə. buyurur ki, Allah sənə və sənə tabi olanlara kifayət edər. وتحرير ذلك أن العبد يراد به المعبد الذي عبده الله فذلله ودبره وصرفه. Burada müəllif buyurur ki, qul deyildikdə Allahın qula çevirdiyi şəxslər qəst edilir. Fəzəllələhu və dəbbərəhu və sarrafa. Allah subhanətə sanki onu deməli ram etmiş öz əmrinə və zəlil etmişdir. Və bu Allah Subhanahu idarəsi altında olan bir məxluqdur. Və bihadəl i'tibar fəl-məxluqun kulluhum ibadullah. Bu etibarla bütün məxluqat Allahın qulu sayılır. Əl-əbraru minhum vəl-fuccar. Bütün insanlar. Salih insanlar həmçinin yaramaz insanlar. Vəl-müminun vəl-kuffar. Həmçinin möminlər və kafirlər. Və əhlül cənnəti və əhlün nar. Həmçinin cənnət və cəhənnəm əhli. İz huvə rabbuhum kullihim. və məlikuhum. Çünki o, onların hər birinin Rəbbidir və hökumdarıdır. Lə yəxrucunə ən nəşiətihi və qudratih. Onlar Allah subhanətələ istəyindən, istəyi və qüdrəti altından çıxmırlar, kənar çıxmırlar. Və kəlimətuhu təmmətu ləti lə yücəvizuhə barrun və lə fəcir. Həmsinin istər bu salih insan olsun, istər yaramaz insan, Allah subhanətələnin buyurduğu kəlamından kənar çıxmır. Fəmrə şəəkən və illəm yəşə və mə şəu in ləm yəşə ləm yəkun.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 Halbuki Allaha göylərdə və yerdə olanlar öz ixtiyarı və ixtiyarı olmadan boyun əymişlər, təslim olmuşlar və onlar hamısı ona tərəf qaytarılacaqlar. Müəllif buyurur ki, Hədə fihi bəyanun ənəl abdə ləhu mənəyən. Burada bir bəyan olunur ki, əbd, qul sözünün iki mənası var. Əbdun bi mənəl müəbbəd. Birinci məna, əbd mənası. Deməli, qulun mənası, yəni qula çevrilmiş, dəlil edilmiş, öz ixtiyarından kənar surətdə. Və əbdun bi mənəl əbid. Abd sözünün digər mənası isə nədir? İbadət edən abid deməkdir. Fə'bud dinanər el-muəbbəd ey əlləzi əbbədəhullahu fəzəllələh və dəbbərəhu və sarrafəh tənfudu fihi məşiətullahi və qudratuh. Birinci mənası, yəni müəbbəd. Allah subhanətə aləm qula çevirdiyi insan, deməli məxluqun öz ixtiyarından kənar surətdə Allahın onu dəlil etdiyi, həmçinin özünə ram edib onu idarə etdiyi bir, deməli, məxluqa deyilir. Allah subhanahu wa ta'ala isteği ve güdreti ona yeterlidir. Vədə yəşməlu cəmi'əl məxluqat. Bu bütün məxluqat şamil edir bu məna. Qulun bu mənası. Fəcəmi'ül məxluqi, fəcəmi'ül məxluqin kullihim ibadullah. kulluhum ibadullah. كلهم عباد abraran سواء fujjara. أبرارا أو فجارا وسواء أكانوا kuffara. أو كفارا arafu عرفوا أو ya'rifu. يعرفوا وسواء اعترفوا أو جحدوا كلهم عبيد Deməli, bu mənaya, bu qulun bu mənasına bütün məxluqat daxildir. İstər bu məxluqlar Allah subhanətən yaratdıqları salih insanlar olsun, istər yaramaz insanlar. İstər onlar mömin olsun, istər kafir. İstər Allahı tanısınlar, istər tanımasınlar. İstər bunu etiraf etsinlər, istər, istərsə dansınlar. Onlar hamısı Allahın qullarıdır. Biməni ənnə Allah dəbbərəhum və sarrafəhum. Yəni, Allah subhanətələ deyir, onları özünə ram etmiş və onları idarə edir Allah subhanətələ. Və nəfəzət fihim qudratuhu və məşiyyətuhu. Allah subhanətələ qüdrəti və istəyi onlara keçərlidir daim. Mə əhədun yaxrucu ən qudratilləh. Heç bir məxluq Allahın qüdrətindən kənar çıxa bilməz. Bunun bu mənası. Fəməsələn, lə əhədə yəmtəniu anil məvd. Misal üçün, heç bir şəxs ölümdən qaça bilməz. Və lə əhəd yəmtəniu anil maradı ləzi yusibu. Həmçinin heç bir şəxs Allah Subhanahu taala ona göndərdiyi xəstəliyindən qaça bilməz. Fələ əhəd yəmnəu mə əradəhullah və lə əhəd yəstəti'u həzə. Heç bir kəs Allahın istədiyinə mane ola bilməz və heç bir kəs bunu bacara da bilməz. İzən kullun nasi abidullah, abidun lillah. Buradan məlum olur ki, bütün insanlar Allahın qullarıdır. Və həzihi hiyəl-ubudiyyətul əmmə. Buna ümumi qulluq deyilir. Əl-ubudiyyətül əmmə bu, bu mənə baxımından ümumi bir qulluqdur. Və abidun huna bi mənəl muəbbəd. Burada gələn qulluq, yəni qul Allahın qulu, yəni Allaha öz ixtiyarı olmadan nədir? Zəlil olmuş, yəni qula çevrilmiş bir məxluqdur. Yəni müzəlləlun məqhurun Tənfudu fihi qudratullahi və məşiətuh. Radiyə əvləm yarda. Yəni, bu mənası Allaha deməli, ram edilmiş, ona zəlil edilmiş. Allahın qüdrəti və istəyi ona daima keçərlidir. İstər o razı qalsın bundan, istərsə də razı qalmasın. Şə əvləm yaşə. Yəni, istəsə də bunu, istəməsə də. Əlimə əvləm yələm. İ'təraf əv ənkar. Yəni ki, bunu bilərsə də, bilməsə də, etiraf etsə də, inkar etsə də, deyir, hər bir halda Allah subhanətənin qüdrəti ona keçərlidir. Və o Allah Subhanahu öz ixtiyarı olmadan Allahın quludur. Kullu kullun abdun lillah. Hər bir məxluq Allahın quludur. Allah Subhanahu Quran-Kərimdə buyurur ki: "İn kullu ma fis semawati vel ardı illa atir-rahman abda." Göylərdə və yerdə kim varsa, hamısı Allahın qarşısına qul kimi gələcəklər. Sonra müəllif buyurur ki, sonra şəhsi buyurur, Əl-Qismu Səni, ikinci qism, birinci qism bildik ki, Qulun birinci mənası əl-müəbbəd öz ixtiyarı olmadan Allahın qulu olan, Allahın qarşısında zəlil olan. İkinci qism isə əl-abdu bi mə'nəl abid. İkinci qism isə abd, yəni ki, Allaha ibadət edən mənasında. Əlləzi abadallaha bi ixtiyarihi fə ata'a əmrah. Və əm... E, deməli, ikinci qism isə Allah subhanahu və teala öz ixtiyarı ilə ibadət edib, onun əmrinə, həmçinin Peyğəmbərinin əmrinə itaət edən şəxsdir. فأطاع أمره وأمر رسوله فصلى وصام وزكى وأدى فرائض الله həmin insan məsal namaz qılır, oruç tutur, zəkat verir, həmçinin Allah Subhanahu taala buyurduğu fərzləri yerinə yetirir. Və ata'a əmrallahi və əmra rasulih sallallahu alayhi və səlləm və vələ əvliya'ah və ada a'da'ahu və ada a'da'ahu bi ixtiyarih. Həmçinin Allahın və Rasulunun əmrinə itaat edir. Allahın dostlarını özünə dost bilir, Allahın düşmənlərini özünə düşmən bilir və bunu ixtiya öz ixtiyarı ilə edir. Həzə abdullahi aləl həqiqə. Bu, gerçək surətdə Allahın quludur. Həzihi hiyəl ubudiyyətul xassa. Bu, xüsusi Allaha deməli, yönələn xüsusi qulluqdur. Əlləti mən həqqaqaha əsəbəhullah. Çünki deyir, insan deyir, bu qulluğu gerçəkləşdirilmiş olarsa, Allah subhanətə ilə ona savabını verəcək. Əmməl ubudiyyətul əmmə fəhəzihi bidun ixtiyarin nəs və bidun ixtiyarin məxluqin. Ümumi qulluğa gəldikdə isə deyir bu insanın ixtiyar, insanların ixtiyarından kənar bir şeydir. Fəhum abidullahi bidun ixtiyarihim. Leysə ləhum xurucun an ubudiyyətillah. Bu birinci qulluq, ümumi qulluq. Deyir, bu qulluq da insanların öz ixtiyarına bağlı olan bir şey deyil. Bu deyir onların öz istəyindən kənar bir şeydir. Çünki onlar istər istəməz Allahın qullarıdırlar. Vəl-ubudiyyətullati يمدح الإنسان ويثنى عليه بها هي العبودية هي Əlləti təkunu an ixtiyarin və an tav'a. Lakin insanın deyir, tərifə layiq görüləcəyi qulluqsa, həmçinin ə, e, tərifə layiq və təriflənəcək deməli qulluq xüsusi qulluqdur. Yəni insan öz ixtiyarı ilə Allah subhanahu və təala qulluq etməsidir. İnsan tərifə layiq görüləcəyi qulluğu budur. İnşallah bugünə qədər bu, bugün bu qədər. Subhanallah, elhamdülillah. Bu da bir